Basa jauna. Basa jauna izakia da. Basuan edo lehize garaetan bizi da. Hanka bat gizakien moduko dauka beste aldiz, unzola biribilekoa. Artaldiak babesten ditu. Adibidez ekaitza datorrenean garrasi egiten du artaldiak batzeko. Gainera, otxoa ez die usten ardien ingurura urreratzen. Ardiek zintzarriak astitzen dituzte basa jauna horbil somatzen dutenean, eta horrela hartzaiek badakite lasai egon daitezke.